cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wawa ba mahaukaci ba ne an yi wani wawa mai yawan wauta saboda tsananin wautarsa ba wanda ya ba shi ɗaya don ya aura a garinsu. Haka ya ci gaba da zama, kwanci tashi ɗaya daga cikin tajiran wannan gari, sai ya amince da zai ba wannan wawa ɗiyarsa domin ya aura. Mutane suka yi ta mamaki, a kwana tashi da rana ta zo, aka ɗaura ma wawa aure? yarinya ta tare suka yi zamansu a cikin wannan gari. To daman sarkin garin nan yana da ‘ya, wadda tun da ta yi wayo ba ta taɓa yin magana ba ko dariya. Ba irin ƙoƙarin da sarki da fadawansa ba su yi ba, amma ta ƙin magana. Duk wani boka da ya yi suna, ya je ya yi iyaka bakin ƙoƙarinsa amma bakinta gum. Rannan sarki ya sa aka yi yekuwar cewa za a fara karɓan kuɗin haraji. Matar wawa na jin haka sai ta tambaye shi da cewa, Yaya za a yi mu biya kuɗin harajin ka? Wawa bai ɓoye mata ba, sai ya ce, Ni kan kin san ba ni da kuɗi, kuma ba ni da dalilinsu. Matar ta ce, To yadda za a yi, ka je ka wajen babana zai baka. Wawa ya ce da matarsa to, ya fita ya kama hanya bai tsaya ko ina ba sai a gidan surukinsa. Ya yi wa sulikin nan nasa bayanin cewa ba shi da kuɗin da zai biya haraji, da yake surukin nasa yana son sa ƙwarai, sai ya ɗebo kuɗin nan da za su isa biyan haraji har ma da na zaman gari ya bashi. Wawa ya yi godiya, ya kama hanyar komawa gidansa. to sai dai kan hanyar tasa akwai wani rafi cike da kwaɗi yana isa bakin rafin nan sai ya tsaya domin ya wanke fuskarsa da ƙafafuwansa ko ya yi haske yana tsugunawa sai ya ji kwaɗi sun kama kuka sai ya ce ku yi haƙuri wallahi baba ne ya bani kuɗin nan domin in biya haraji kukan kwaɗi bai ragu ba ya ji tamkar sun matsa masa ne sai kawai ya fito da kuɗin nan daga cikin mayani ya watsa cikin ruwan ya yi tafiyarsa gida da ya isa gida matarsa ta ce mai gida barka da zuwa yaya ka samo kuɗin kuwa ya ce na samo amma na zo bakin rafi zan wanke fuska kwaɗin rafin nan suka matsa wai in ba su kuɗin na gaya musu kuɗin haraji ne amma suka matsa mini ni kuma na gaba su haƙura ba gara in ba su ne in haƙura ta ce to yanzu kuma yaya za a yi sai ka je wurin kakata ta ba mu ɗan akuya idan muka sayar sai ka biya harajin kaga gobe za a fara karɓan kuɗin wawa bai yi musu ba ya kama hanya cikin sauri ya sami kakar matar nan tasa ya yi mata bayani ta sa aka zaɓo masa wani babban taure ta bashi ya ɗauka yana ta jan wannan ɗan taure, taure yana togewa. Da ya fara gajiya can sai ya yanke hukuncin cewa gare zaro wuka ya yanka wannan ɗan taure, ya koyanka shi ya ɗauke shi ya ɗaura shi a ka. Ya ci gaba da tafiya, karnuka suna ganin haka suka fara bin sa, suna yi masa haushi, har ya gaji da haushin nan nasu ya juya yana ba su haƙuri. amma sai ƙara haushin suke yi sai yanke hukuncin sauke wannan nama ya jefa masu yana jefa masu kuwa suka shiga wawasu da kokowa akan wannan nama suka yi gargada shi suka cinye wawa ya isa gida ya tarar da matansa tana jiransa ta yi masa sanne da zuwa ta ba shi ruwa ya sha sannan ta tambaye shi ina ɗan akuyar da aka baka. take ya yi wa matarsa bayanin yadda suka yi da karnuka da ta ji bayanin mijinta sai ta ce to idan ka je da biyan haraji gobe sai ka yi musu bayani mai gida ya ce to zan yi bayani cikakke kuwa suka shiga ɗaki suka kwanta washe gari talakawa suka cika fada suna ta biyan kuɗin haraji da aka zo kan wawa sai ya ce ni kan bani da kuɗin biyan haraji fadawa suka ce garin yaya ka sake har ba ka da kuɗin biyan haraji ya ce jiya na je na karɓo kuɗin a gidan surukina ina dawowa gida kwaɗe suka roƙe ni in ba su na raba biyu na ba su rabe amma suka ƙi karɓar rabin sai na ba su duka na je gidan kaka ta ba na ɗan akuya na jawo zan kai kasuwa in sayar sai yai mini gardama ni kam sai na yanka shi na ɗora a kai ina tafiya karnuka suka bi ni da haushi na kore su har na gaji amma suka ki tafiya sai na ba su naman ɗan akuyan nan suka cinye ni kuma na koma gida jama'a gaba ɗaya suka bushe da dariya saboda wautar kuma aka ji 'yar sarki tana cewa ai wannan ba abin dariya ba ne mamaki ya kama kowa saboda jin maganar 'yar sarki domin tun da aka haife ta ba ta taɓa yin magana ba sai a wannan lokaci sarki ya yi murna ya ce da wawa ya zo gobe zai yi masa alheri saboda ya yi abin da ya sa ‘yarsa ta yi magana wawa ya yi godiya ya kama hanya bai tsaya ko ina ba sai a gidansa kasancewar kowa ya san sarki baya kyauta kaɗan waziri da wasu fadawa masu son banza suka shirya yi wa wawa wayo waziri ne ya kai wa wawa kyautar riga bisa sharɗin idan sarki ya yi masa kyautar gobe zai ba waziri duk abinda sarki ya bashi wawa ya ce to sai gobe ɗan, Baicin wazirin ma wasu manyan fadawa sun je wurin wawa su yi masa kyauta, da nufin a sakar musu da abin da sarki zai bashi. Duk sun yi haka ne saboda suna ganin wawa ba shi da wayo. yare yara saboda halin lokaci, bari mu dakata a wannan wuri in ya so a tatsuniyar tamu ta gaba za mu je shin wani irin kyauta ne sarki zai yi mawawa a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi ne aminu jibiral gwadabe ke cewa saduwan alkhairi gata gata na